intestai bacterioi changas la memoron. Intestai bacterioi estas gravai, ne nur por la corpa sano, sed ancau por la psica. Ciel studajo cum musoi concludigas, intestai bacterioi recte comunicas cum cerbo celoi, cae tiel povas influi la memoron. Por la experimento, la esploristoi instruis alla mussoi la timon pri unu tono. Ciu foie, ciam tiu tono exonis, la bestoi ricevis electran shocon, ciu lamigis ilin. An cause la tono sequene exonis, la bestoi ne plumovigis, ecte ciam ili audis la tonon. Nur ciam la tono audigis pli ofte, la musoi de nove forgesis sian timon. Tio tamen ne ocasis ce musoi cies comunumo de intestai bacterioi, la microbiomo, antaue estis malfortigita per antibioticajoi. Ancau la tria gruppo de musoi, ciu estis pretita ec sen intestai bacterioi, ne forgesis la timon. Ambau gruppoi plue sen movigis, ciam ili ec audis la tonon, clarigas unu el la autoroi de la studajo de la Cornell Universitato. La differenzo alla mussoi, ciui forgesis la timon, montrigis ancau en la cervo de la bestoi. Tiel la mussoi cun modifita microbiomo pli malbone povis forigi sen utila in cunno da en la cerbo, au producti novain. Tiu shangio proceso tamen estas grava por la memoro. Shainas trovigi tie defecto, cial la manipulitai mussoi supposeble ne capablis forgessi, diras la immunologo. La esploristoi transiris ancora al pli mal supra nivelo, cae pri lumigis un uopa in cerpoceloin de la mussoi. La malfortigita microbiomo tio shaine ancau modifas la immun celoin de la serbo. Tiui celoi, por ocase, estas respondezae, che sen utilai au damagiai sinapsoi malaperu. Ce la mussoi cun malfortai au neexistantai intestai bacterioi, la cerbai immun celoi shainis esti mal pli maturigintai, cio versaine mal ebligis alla celoi normalan funcciadon, cae mal ebligis forigi mal pravan timon prilatono, scribas la esploristoi en faca giornalo. Ciam de nove, prilumigoi montris dum la pasinta iaroi che la microbiomo povas influi la conduton au la psicon en positiva cae negativa sensoi. Nun la esploristoi liveras unua foie concretain indicoin ciel la intesto comunicas cun la cerbo, nome tra tiel nomatai metabolitoi au metabolai productoi do per moleculoi ciui ec estas ce digestado en la intesto. Quar el ili el staris, char ili trovigis nur en rimarkeble malgrandai quantoi en la sen bacteriae mussoi. Tiui metabolitoi estas conatai ancau en contexto cun homai psichiatriae affeccioi, exemple ce schizofrenio au autismo. La esploristoi concludas el tio che tiui intestai moleculoi migras recte en la cerbon, cae tie influas certai neuronoin. Ni vidis che certai metabolitoi trecelite influas nur certai neuronoin, set ni nur comenzas compreni ciui moleculoi ci tie precise interagas cun ciui neuronoi. Estas ancao ancora o mal clare, ciui intestai bacterioi fine estas decidai por la proceso, ciu forigas la malpravan timon e la cerbo. Tio ni ancora ne povas diri, ciam ni tamen donis alla sen bacteriae musoi nur unuopain bacterioin, pri ciui ni estis convincitai che ili ludas decidan rolon, nenio shangigis, neniu unuopa organismo sufficis. Nur ciam la esploristoi en plantis alla musoi completan sanan microbiomon, ili vere povis ripari la defecton, cae la musoi ancau povis superi la timon. Tiui resultoi compreneble ne estas change transmetteblai alla homo. Malgrau tio, la studajo estas plua grava meilo stono por plibone compreni la cunligon inter intesto cae cerbo sed estus teorie penseble iu foie povi curaci post traumata in affectioin ancau helpete intestai bacterioi au helpete iliai metabolitoi. Char ancau tie temas pritio povi forgesi travivajoin.